ชั่วโมงที่ 49 ในร้านตัดเสื้อชาย ชั่วโมงนี้เป็นการเรียนผู้สนทนา เรื่องการไปร้านตัดเสื้อชาย ประโยคพูดที่สำคัญในชั่วโมงนี้ Good morning sir สวัสดีครับ I would like to have a suit made ผมต้องการจะตัดเสื้อกางเกงสักชุด How long will it take กี่วันถึงจะเสร็จ Oh, at least two weeks, sir. Oh, โอ้อย่างน้อยสองอาทิตย์ครับ That is too long. Can't you do it faster? นานเกินไปคุณจะทำให้เร็วกว่านั้นไม่ได้เหรอ We are very busy, but I will try to do it for you. เรามีงานมากเหลือเกินครับแต่ผมจะพยายามให้เร็วกว่านั้น What style would you prefer? คุณต้องการแบบไหนครับ Let me see your catalog please ขอผมดูแบบเสื้อสักหน่อยเถิด This one just arrived in the last mail from America แบบนี้เพิ่งตกเข้ามาเมื่อเมที่แล้วจากอเมริกา And this style came in about two years ago และแบบนี้เริ่มนิยมกันมาสองปีแล้วครับ I don't like broad-sleeved coats. ผมไม่นิยมเสื้อแขนกว้างๆ How long have these broad sleeves been in fashion? แบบเสื้อแขนกว้างๆนี่น่ะมาสู่สมัยนิยมนานเท่าไหร่แล้ว I can't give you an explanation, but take a look. ผมอธิบายไม่ถูกหรอกแต่คุณดูสิครับ How many styles that have gone out of fashion come into fashion again these days แบบที่พ้นสมัยไปไม่รู้กี่ร้อยแบบแล้ว ที่หวนกลับมาสู่ความนิยมสมัยนี้ I don't think I can follow fashion that far ผมไม่คิดจะตามแฟชั่นนั้น ๆ ไปกับเขาด้วยหรอก I personally didn't think this fashion will last long either ผมเองก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าแฟชั่นแบบนี้จะนิยมอยู่ได้นาน I'll take two ผมต้องการสักสองชุด I'm not particular about it ผมไม่ค่อยพิถีพิถันเท่าไหร่นัก Whichever suits me best ยังไงก็ได้ให้มันเหมาะกับผมก็แล้วกัน What sort of materials and colors would you choose คุณจะเลือกผ้าและสีของชุดไหน I have got some very nice materials. I want something for evening wear. Then it should be a dark color. ถ้างั้นก็ควรเป็นสีเข้มๆหน่อยครับ I think so. ผมก็ว่าอย่างนั้น Do you want anything in stripes? คุณต้องการผ้าชนิดเป็นทางริ้วไหมครับ This is a very nice one in dark gray นี่เป็นผ้าสีเทาแก่สวยมาก Or would you prefer dark blue หรือคุณชอบสีน้ำเงินเข้ม This shade of dark brown is also nice สีน้ำตาลเข้มจัดนี่ก็สวยเหมือนกัน Aren't those two colors a good match? สองสีนั่นตัดกันดีไหมครับ Those blue trousers and that black striped shirt would not look good together. กางเกงสีฟ้ากับเสื้อริ้วทางดำนั่นดูไม่เข้ากันเลย Well, that's something I like. เออนั่นค่อยถูกใจผมหน่อย I like this dark gray shirt with stripes. ผมชอบเสื้อสีเทาแก่มีลายเป็นทางนี้ล่ะ this is artificial surge. นี่เป็นผ้าเสิร์ตเทียมครับ Are they all wool? พวกเหล่านี้เป็นขนสัตว์แท้ใช่ไหม Yes, they are pure British wool. ครับพวกนี้เป็นขนสัตว์แท้ของอังกฤษ Would you like this style? คุณชอบแบบนี้ไหมครับ Do you want double-breasted or single-breasted? คุณต้องการลูกกระดุมสองแถว หรือแถวเดียวครับ single with only two buttons แถวเดียวกระดุมสองเม็ด two flap pockets กระเป๋ามีฝาสองกระเป๋า Would you step inside a minute เชิญข้างในสักประเดี๋ยวครับ I'll take your measurements ผมจะได้ลงมือวัดตัวคุณ You don't want your jacket too long, do you? คุณไม่ชอบให้เสื้อนอกของคุณยาวนักใช่ไหมครับ How about the sleeves? แล้วแขนเสื้อล่ะครับ The sleeves will be a little bit long. แขนเสื้อให้ยาวอีกสักนิดหนึ่ง About a half inch longer will be enough. ยาวอีกสักครึ่งนิ้วก็เห็นจะพอ Yes, sir. And how about your trousers? ได้ครับ แล้วกางเกงหรอก You don't want them too long or too big, do you? คุณไม่ต้องการให้ขายาวและกว้างเกินไปใช่ไหมครับ Nine inches wide will be enough. กว้างสักเก้านิ้วเห็นจะพอดี Do you use a belt or suspenders? คุณจะใช้เข็มขัดหรือสายโยงกางเกงครับ If you use suspenders, I can make your waist a little bigger. ถ้าคุณจะใช้สายโยง No thanks. ไม่ต้องหรอกขอบคุณ I think it must be a little tight in the waist. ผมคิดว่าตรงเอวให้คับสักหน่อยละดี When shall I come to try them on? ผมจะมาลองกางเกงได้เมื่อไหร่ครับ About next Thursday the same time as today ประมาณวันพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันกับวันนี้แหละครับ we shall have them ready for you then เราจะเตรียมไว้ให้พร้อมสำหรับคุณ I have called to try on my suit ผมมาลองเสื้อชุดของผมตามนั้น Do you have it ready for me คุณเตรียมไว้ให้ผมพร้อมแล้วเหรอ Yes we have it ครับ ผมเตรียมไว้แล้ว Will you come this way please เชิญทางนี้สิครับ Your jacket is ready Why don't you try it on first เสื้อนอกของคุณเสร็จแล้วครับ ลองสวมดูก่อน How do you like it sir เป็นไงครับ ถูกใจไหม I think the sleeves are a little bit long ผมว่าแขนเสื้อยาวไปนิดหนึ่ง I'd like to have them about a half inch shorter. do Don't you think the sleeves are rather short? I don't think so. All right, sir. i I'll shorten them half an inch. ผมจะแก้ให้สั้นเข้าไปอีกครึ่งนิ้ว When can you have it ready for me? คุณจะจัดทำให้ผมเสร็จได้เมื่อไหร่ When do you need it? คุณต้องการจะใช้เมื่อไหร่ครับ I'll rush it through for you. ผมจะเร่งให้เสร็จเร็วๆ You can pick it up on Monday. คุณจะมารับได้ในวันจันทร์ Today is Thursday. In about four days, sir. วันนี้วันพฤหัสราวๆสี่วันครับ ชั่วโมงที่ห้าสิบที่ปั๊มน้ำมัน บริการอัดฉีด ชั่วโมงนี้ เป็นการเรียนพูดเกี่ยวกับปั๊มน้ำมัน บริการอัดฉีด และการพูดที่จำเป็นต้องใช้ในการบริการต่างๆ เช่น การตรวจซ่อมรถ การรับฝาก ตรวจเติมน้ำมันต่างๆ เป็นต้น ประโยคพูดที่สำคัญในชั่วโมงนี้ Anything I can do for you ผมจะรับใช้อะไรคุณได้บ้างครับ Give me 20 liters of gasoline. เติมน้ำมันเบนซินให้ผมสัก20 Super or regular, sir? พิเศษหรือธรรมดาครับ Regular. And I need some oil too. ธรรมดาและผมอยากจะได้น้ำมันเครื่องด้วย Shall I check the oil, sir? ให้ผมตรวจน้ำมันเครื่องก่อนไหมครับ Yes, please. You might look at the radiator also. ช่วยดูหน่อย แล้วก็ช่วยดูหม้อน้ำให้ผมด้วยนะ Yes sir the oil is all right ได้ครับ น้ำมันเครื่องเรียบร้อย The radiator needs some more water หม้อน้ำต้องเติมน้ำสักหน่อยครับ How about the battery แบตเตอรี่ละคุณเป็นไง the battery is full, sir. Battery แบตเตอรี่เต็มแล้วครับ I need air in the tires. ผมขอให้อัดลมยางให้ด้วย How much air do you put in your tires, sir? ยางของคุณใช้ลมกี่มากน้อยครับ I'm not quite sure. Do you know? ผมไม่ค่อยจะรู้แน่นักคุณทราบบ้างไหมครับ I have a handbook for this car ผมมีสมุดคู่มือสำหรับรถชนิดนี้ I'll have to look it up ผมจะเปิดสมุดดูก่อน26 pounds in the front ล้อหน้า26 and 28 pounds in the rear sir และล้อหลัง28 Here please Something is wrong with my petrol pump. นี่คุณปั๊มเชื้อเพลิงของผมเกิดขัดข้องอะไรขึ้นไม่ทราบ Let me see. I think it's one of the valves. ขอผมดูทีครับ คิดว่าคงจะเป็นที่ลิ้น Can you fix it? ช่วยทำให้ทีได้ไหม Sure, sir. Now, start your engine first. ได้สิครับ คุณลองติดเครื่องยนต์ก่อน Don't stop the engine, please. โปรดอย่าเพิ่งดับเครื่อง I want to see if the pump has any suction. ผมจะดูว่าปั๊มเชื้อเพลิงมีกำลังดูดหรือเปล่า Oh, it's not the valves, sir. อ๋อไม่ใช่เป็นที่ลิ้นหรอก It's the pump diaphragm. เป็นที่แผ่นปั๊มนะ่ะ I can change it in 20 minutes, sir. ผมเปลี่ยนให้ได้ภายใน20 Go ahead. How much will it be? ช่วยทำให้เลยคิดเท่าไหร่ล่ะ Only 30 baht, sir. 30บาทเท่านั้นครับ All right. Go ahead. ตกลงทำเลยคุณ What's wrong with your car, sir? รถคุณเป็นอะไรหรือครับ May I help you จะให้ผมช่วยอะไรได้บ้างครับ We have run out of gas น้ำมันเราหมดครับ Fill it up please โปรดเติมน้ำมันให้เต็มหน่อย Diesel gas move up a little please น้ำมันโซล่าหรือครับ เดินรถไปหน้าอีกนิดหน่อย I want to park my car for the night ผมต้องการจะฝากรถไว้ที่อู่สักหนึ่งคืน and give the car a wash and a greasing too แล้วช่วยล้างอัดฉีดให้ด้วย What time do you close คุณจะปิดบริการเมื่อไหร่ We are open all night sir เราเปิดตลอดคืนครับ Then I'll get it in the evening งั้นผมจะมารับรถในตอนเย็นนะ There is a knocking. I don't understand. มีเสียงโขก ผมไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร Can you do it immediately? คุณจะช่วยซ่อมให้เดี๋ยวนี้ได้ไหม There is a leak in the cylinders. มีการรั่วที่กระบอกสูบ The piston ring is broken, sir. แหวนลูกสูบชำรุด One of the plugs is not sparking. หัวเทียนบอดหนึ่งหัวด้วย Your brakes need adjusting too. ห้ามล้อของท่านก็ต้องปรับใหม่ด้วยครับ How much would a complete motor job cost? ค่าซ่อมเครื่องยนต์ด้วยกันทั้งหมดจะคิดเท่าไหร่ to grind the valves, put in new piston rings, ทำการบดลิ้นเปลี่ยนแหวนลูกสูบใหม่ and adjust the bearing will cost you 200 baht และปรับแต่งชาร์ปเราคิดท่าน200 I use the car every day in my business ผมใช้รถเกี่ยวกับธุระไปไหนมาไหนทุกวัน How long would it take to do a complete job on it? คุณจะใช้เวลาปรับแต่งรถให้ผมได้แล้วเสร็จเมื่อไหร่ It would take about three or four days. ต้องใช้เวลาสามหรือสี่วัน We have to take the whole motor apart. เราต้องถอดเครื่องยนต์ออกมาด้วย Of course, if you need the car right away. เอาเถอะครับถ้าคุณต้องการใช้รถแล้ว we could probably have it ready for you in less time. เราคงจะทำให้ท่านแล้วเสร็จเร็ววันขึ้น Okay, I'll leave it here. ตกลง ผมจะเอารถทิ้งไว้ที่นี่ ชั่วโมงที่ห้า51 บริการขายรถยนต์ ประโยคพูดในการบริการขายรถยนต์ Good morning, ma'am. สวัสดีครับคุณ What can I do for you? จะให้ผมรับใช้อะไรท่านได้บ้างครับ We want to buy a car. เราอยากซื้อรถสักคันหนึ่ง It's for the family. สำหรับครอบครัว In that case, I'd like to advise you to buy a four-door. ้างั้นผมอยากจะแนะนำให้คุณซื้อรถสี่ประตูครับ Will you have a look at the catalog first? คุณจะดูแคตตาล็อกก่อนดีไหมครับ Here you are. นี่ครับแคตตาล็อก Oh, here's just the car you want. A Datsun. Oh, นี่ไงครับ เป็นรถที่ตรงกับความประสงค์ของคุณดัตสัน It's the latest model, 18 horsepower and four doors. เป็นรถรุ่นล่าสุดครับ18 แรงม้าและ4ประตู But it isn't big enough. แต่มันไม่ใหญ่พอ Not big enough. Never mind. ไม่ใหญ่พอหรือครับ ไม่เป็นไร We'll first of all go through the catalog. เราจะดูแบบให้ทั่วเสียก่อนครับ what do you think of this car? A Toyota Crown. คุณเห็นรถคันนี้เป็นไงครับ Toyota Crown. It has very smooth gears and terrific acceleration. เปลี่ยนเกียร์ได้คล่องแคล่วและเร่งได้เต็มที่ทีเดียวครับ But all of those knobs, they look mysterious. แต่เจ้าปุ่มต่างๆทั้งหลายนี่สิดูช่างทำให้งงไปหมด Oh no. It's quite simple. ไม่หรอกครับ Look, this one's for the engine starter. ดูนะครับ This is for the indicator lights. ปุ่มนี้สำหรับไฟสัญญาณเลี้ยว That is for the headlights, and the next one's the low beam. ปุ่มนั้นสำหรับไฟหน้าและถัดไปเป็นปุ่มไฟต่ำ You see it really is quite simple isn't it เห็นไหมครับว่าไม่ยุ่งยากอะไรเลย But it doesn't look simple ดูท่ามันจะไม่อย่างนั้นนะสิ But it really is แต่เป็นอย่างนั้นจริง What about the color สีของรถล่ะ You have lots of colors to choose from haven't you คุณมีสีให้เราเลือกหลายสีไหม Of course, ma'am. แน่นอนครับ What color do you prefer? คุณชอบสีอะไรหรือครับ What about blue? สีฟ้าเป็นไงครับ No, I don't like blue cars. ไม่ ดิฉันไม่ชอบรถสีฟ้า Our next door neighbor has one. The color looks dead. พื่อนบ้านของดิฉันถัดไปมีอยู่คันหนึ่งดูสีมันด้านด้านชอบคน As you please แล้วแต่คุณจะพอใจครับ Well I think a Toyota will suit us เอาละดิฉันคิดว่ารถโตโยต้านี้เหมาะกับเราแล้ว But we haven't heard about price yet แต่เรายังไม่ทราบเรื่องราคาเลย Do you have green แล้วคุณมีสีเขียวให้ดิฉันไหม Certainly. Would you like to see it now? มีครับ คุณจะชมเดี๋ยวนี้ไหมครับ Come this way, please. เชิญทางนี้ครับคุณ It's certainly a lovely looking car. ความจริงรถคันนี้เป็นรถที่มีลักษณะน่าชมมากทีเดียวครับ That shade of green is very attractive, isn't it? สีเขียวของมันดูสะดุดตาดีนะครับ I think it'll suit your family very well ผมคิดว่ารถคันนี้จะเหมาะสำหรับครอบครัวคุณมากทีเดียว But I don't like this upholstery แต่ดิฉันไม่ค่อยชอบเบาะนั่งชนิดนี้เลย Oh that's a minor detail Oh, เรื่องเล็กครับคุณ we can easily change it for you เราเปลี่ยนให้คุณได้ง่ายหรอกครับ you can have any upholstery you like คุณจะเลือกเบาะชนิดไหนก็ได้ตามใจชอบ here is the upholstery catalog นี่ไงครับแคตตาล็อกเบาะนั่ง well what's the price of this car Ah, ราคารถคันนี้สักเท่าไหร่? I hope it isn't expensive ดิฉันคิดว่าคงไม่แพงนักนะ No we won't charge you too much ไม่หรอกครับ เราไม่คิดคุณแพงเกินควรเลย We offer you the lowest price เราคิดในราคายาวที่สุด There's no need to worry about our price คุณไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องราคาของเราหรอกครับ If you decide to buy now ถ้าคุณตกลงใจจะซื้อเดี๋ยวนี้แล้วก็ I'll be glad to give you a 10% discount ผมยินดีจะลดให้คุณจากราคาเดิม 10%ครับ ชั่วโมงที่ 52 บริการสอนขับรถยนต์ ประโยคผู้สำคัญในชั่วโมงนี้ I'm thinking of buying a car too ดิฉันกำลังคิดจะซื้อรถสักคันอยู่เหมือนกัน Because I use the car every day in my business เพราะดิฉันต้องใช้รถไปธุระทุกๆวัน But the trouble is I have never bothered to drive in New York แต่มันขัดข้องตรงที่ว่าดิฉันไม่ขนขวายจะขับรถเลยตอนที่อยู่นิวยอร์ก Is it difficult to learn how to drive here? หัดขับรถที่นี่จะยากไหมคะคุณ No, it's not terribly hard, ma'am. ไม่ยากเกินไปนักหรอกครับ You'll learn in a fortnight if you concentrate. คุณจะเรียนรู้ได้ภายใน15 And what about an instructor? Is it easy to get one? แล้วครูผู้สอนหัดขับล่ะคะ จะหาได้ง่ายไหม Of course, ma'am. หาง่ายหรอกครับ Most of the service stations and garages are qualified to teach. พวกบริการอัดฉีดตามปั๊มน้ำมัน I want to start to learn right away. ดิฉันอยากจะเริ่มหัดเสียเดี๋ยวนี้เลย But I'm afraid that I don't know anything at all about the mechanism of cars. แต่ยังวิตกในข้อที่ว่า ดิฉันไม่มีความรู้อะไรที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์เอาเสียเลย Don't worry about that อย่าวิตกเลยครับ If you want to learn to drive only ถ้าคุณเพียงต้องการจะหัดขับเท่านั้น There is not very much for you to learn ก็ไม่มีอะไรมากนักที่คุณจะต้องเรียนรู้ Yes the only thing I want to know is how to drive ค่ะดิฉันเพียงแต่จะต้องการเรียนรู้ถึงวิธีขับรถเท่านั้น But you also have to know the little things, of course. แต่คุณต้องรู้ถึงข้อปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆไว้ด้วย Like when to put the oil into the engine. เช่น เวลาหยอดน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์ Or when to be careful of the radiator. หรือรู้จักระมัดระวังในเรื่องหม้อน้ำรถยนต์ You must be careful about the traffic rules. คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องการจราจรสักหน่อย A lady I know got into trouble with the police for disobeying the rules. And was fined 200 baht. และถูกปรับ200 Thank you. You've made me very keen about learning how to drive. ขอบคุณค่ะ คุณทำให้ดิฉันกระตือรือร้น จนอยากจะหัดขับรถเสียแล้ว Maybe I'll start tomorrow บางทีพรุ่งนี้ดิฉันจะลงมือหัดเลยนะคะ ชั่วโมงที่ห้าสิบามแท็กซี่บริการ ประโยคพูดในการเรียกผู้โดยสาร Do you need a ride sir ต้องการใช้รถบ้างไหม Do you want to use my car คุณต้องการใช้รถผมบ้างไหม Do you need my car today? คุณต้องการใช้รถผมบ้างไหมครับวันนี้ When are you going to take my car, please? คุณจะเรียกใช้รถผมเมื่อไหร่บอกด้วยนะครับ Do you want a taxi? คุณต้องการไปรถแท็กซี่ไหม การใช้ประโยคถามผู้โดยสาร Hey, taxi. This way, please. Taxi, I see. Here I am, sir. ผมมาแล้วครับ Where to, sir? จะไปไหนหรือครับ Where do you want to go? คุณจะไปไหนเหรอ Where would you like to go? คุณต้องการจะไปไหนเหรอ I want to go to the American Embassy. Do you know where that is? ผมต้องการไปที่สถานทูตอเมริกัน คุณรู้จักไหม Yes sir I know รู้จักครับ I think I know it well sir ผมคิดว่าผมรู้จักดีครับ Well how much ดีละเท่าไรเหรอ It's up to you sir สุดแท้แต่ท่านครับ No I don't think so you must tell me how much ไม่เอาแบบนั้น ุณต้องบอกราคาดีกว่า Is ten baht all right with you สิบบาทเป็นไงครับ All right let's go ตกลงไปเถอะ Get in please เชิญขึ้นรถสิครับ การต่อรองเรื่องราคา Good morning sir สวัสดีครับ Where are you going คุณกำลังจะไปไหนครับ I'm looking for the Erawan Hotel ผมกำลังจะไปโรงแรมเอราวัน Is it around here อยู่ใกล้ๆแถวนี้ใช่ไหมครับ No you have come the wrong way sir ไม่ได้ครับคุณมาผิดทางเสียแล้ว The Erawan Hotel is not quite near here โรงแรมเอราวันอยู่ไม่ใกล้ที่เดียวนะครับ You have to walk three more kilometers คุณต้องเดินไปอีกตั้งสามกิโลนะครับ I see is that so อ๋ออย่างนั้นเชียวเหรอ Do you want to go in my car คุณต้องการจะไปรถผมไหมครับ Well how much will you charge me ดีเหมือนกันคุณคิดผมเท่าไหร่ Only fifteen baht sir สิบห้าบาทเท่านั้นครับ That's too expensive, isn't it? ไม่โกงราคาไปหน่อยเหรอ No sir I'm charging you the usual price ไม่หรอกครับผมคิดในราคาปกติ Why are you charging me so much ทำไมคุณคิดแพงขนาดนั้นล่ะ It's not expensive because it is a long distance ไม่แพงหรอกครับหนทางมันไกล How far is it from here? อยู่ไกลจากที่นี่สักเท่าไหร่นะ about 12 kilometers ราว12 กิโลเมตร 12 kilometers at least sir ไม่น้อยกว่า 12 กิโลเมตรครับ a fairly long way you know ทางไกลเหลือเกินครับ it's about 15 kilometers from here จากนี้ไปก็ราวๆ15 กิโลเมตร It is very far from here. อยู่ไกลจากที่นี่มากครับ It's quite a distance from here. อยู่ห่างจากที่นี่ระยะไกลทีเดียว It's a long distance from here, sir. ระยะทางออกจากไกลมากทีเดียวครับ It is a long distance. That's why I asked you for so much. หนทางระยะไกล ผมจึงต้องขอราคาคุณตามนั้น But I just paid him 25 baht to come here from there. แต่ดิฉันเพิ่งจะจ่ายไป25 Maybe if you came from there to here เป็นไปได้ครับ But you can't get the same price going from here to there แต่ถ้าคุณนั่งจากนี่ไปแล้วก็ไม่ได้แน่ๆเชียวครับ why? What's the difference? Sometimes you can pay only 20. บางครั้งคุณอาจจ่ายเพียง20 If the drivers there happen to come into town by accident. ถ้าบังเอิญคนขับรถที่นั่นต้องการจะเข้ามาในเมืองพอดีครับ Okay, I'll pay so as not to waste time arguing. ตกลง ดิฉันจะจ่ายตามนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลา